Кніжевност у етеру. Доброго дня, шановні слухачі. На хвилях Радіо Стрім програма в ефірі Література. А гостя нашої сьогоднішньої програми старший викладач кафедри україністики е, філософського факультету у Загребі, пані Дарія Павлишин. Пані Дарино, представте нашим слухачам, будь ласка, кафедру україністики. Хто працював над її відкриттям? який педагогічний склад викладачів на сьогодні, скільки студентів навчається на кафедрі і за якою програмою. Історія нашого університету, е, нашого відділення така, що з 1964 року існував однорічний лекторат української мови, літератури і культури, який вели прекрасні викладачі, і у той час е, було до 100 студентів на такому лектораті. Завдяки зусиллям е, Раїси Раїси Іванівни Тростинської та професора Емерита Мілянка Поповича і інших академіків, які з симпатією ставилися до цієї ідеї. Їхніми зусиллями е, у 1997 році відкривається студій української мови і літератури е, і формується кафедра української мови і літератури при філософському факультеті. Е, з того часу кожного року зараз ось у нас є набір. На перший курс 24 студенти записуються. Е, вони відвідують заняття з мови, літератури, культури і цілий ряд дисциплін, е, які і додипломне навчання триває 4 роки. Також є дипломне навчання, яке триває один рік. Після завершеного е, навчання, успішно завершеного навчання, студенти захищають дипломну роботу і одержують звання магістра україністики. Е, на перший курс студенти поступають на україністику з різних причин. Вони не завжди добре ознайомлені з тим, що це таке українська мова, яка це культура. Але тому для викладачів це є ще більшим викликом зацікавити їх, е, зробити з них е, людей, котрі будуть розуміти ситуацію, знати мову та літературу і хотіти додатково самостійно працювати. Ось так відбувається наше навчання. Е, ми гордимося тим, що у нас є на кафедрі професор Емерит. Це високе звання. Мілінко Попович викладає старослов'янську е, мову для наших україністів. Також є викладачі е, Євгеній Пащенко, Тетяна Фудерер. Оксана Тимко, Сілвія Гралюк, Анна Домого і Гойкличик е, і я. І є ще також е, погодинний викладач е, Йосі Пралашіч. Ми гордимося тим, що деякі з цих викладачів, а в принципі, і я також і мої колеги, вони фактично є вихованцями першої і другої, студентами першої і другої генерації україністики у Загребі, і нам викладала наша незабутня, прекрасна пані Раїса Тростинська, котра, на жаль, е, минулого року покинула нас. Е, але її робота, її праця це фактично наша кафедра. Вона її створила, вона її надихала з неймовірною любов'ю, відданістю і самопожертвою викладала для нас постійно. Ми сподіваємося, що ми гідно продовжимо її роботу, і що україністика і далі буде е, на такому високому рівні, який вона задала своїми лекціями. Звичайно, за класичною програмою вивчаєте класиків української літератури. Це відомий всьому світі український пророк Тарас Шевченко, каменяр української прози Іван Франко, Іван Котляревський, Григорій Сковорода, Леся Українка. А з якими сучасними українськими письменниками ви знайомите своїх студентів? На кафедрі української мови і літератури е, ми для студентів викладаємо е, повний курс літератури, починаючи з давньої, тобто від початків, від прийняття християнства до основ, тобто Котляревського, е, ясно, нашого великого пророка Тараса Шевченка. Івана Франка, Лесі Українки до сучасної літератури, тобто вивчається повністю увесь спектр. Е, студенти читають, як ознайомлюються як із класичними творами, так і з е, новітньою літературою. А це і е, представники постмодернізму сучасного Андрухович, Юрій, Софія Андрухович, Оксана Забушко. Е, також Олександр Ірванець і нагороджений е, цього року Шевченківською премією найвищою літературною нагородою України е, Іван Малкович, якому була присвячена цьогорічна літня школа української мови, літератури і культури для української діаспори у Хорватії. Е, це особливий письменник, письменник, який надихає інших. Він людина, котра здійснює свої мрії, бо його мрія це е, те, що у часи початку незалежності було дуже важко собі уявити. Але йому вдалося цього досягнути. Він хотів, щоб українські книги захоплювали усіх читачів, як він сказав, е, його видавництво зветься Абаба Галамага. Він є засновником е, цього видавництва, і він сказав, що книжки його для усіх від одного до 101 року, для усіх читачів. Е, до нього приходять листи у видавництво, де батьки кажуть, як вони купуючи для своїх дітей книжки, самі зацікавлюються читаючи їм, можливо, для них деколи навіть українська мова не є рідною, але вони, читаючи ці книжки українською, такою добірною, шляхетною мовою, такою прекрасною, з такими чудовими ілюстраціями, захоплюються, переходять на українську, починають читати. І він таким чином здійснює свою мрію. Українська книжка надихає людей. Е- українці починають вчити, любити і поважати свою рідну мову. Отже, він створює оцей такий прекрасний ореол добра довкола української абетки. Е, одна з перших книжок, які яке видало видавництво Баба Галамага, була українська абетка. Після цього виходять переклади. Він є упорядником понад 30 е, і перекладачем, і упорядником, і автором понад 30 книжок для дітей і дорослих це і е, казки усього світу, українські казки, 100 найкращих улюблених казок. Е, також переклади, такі як Снігова королева, права на яку викупили. Е, понад 22 країни світу, в цьому числі цього року ви можете у школській книзі побачити і українські ілюстрації до снігової королеви, які школська книга викупила у Аба Багаламаги, Тобто цей проект розширюється, і ці українські книжки е, поважені фактично у всьому світі, не тільки в Україні, і читачі, і інші видавці просто впізнають і бачать цю якість і. Яка кропітка робота дійсно вкладається і любов у у створення кожної книги? Сам Малкович е, Іван Малкович є автором восьми поетичних збірок свого часу, коли він дебютував у Ірпіні, він одержав такий прекрасний титул, який його дуже окрилив. Він його назвали е, принцом української молодої поезії. Він, як такий принц Королевич, продовжив свою шляхетну місію, е, перевидав свою е, поетичну збірку. Подорожник з новими віршами, оскільки коли ця книга, а також і інші поетична збірка виходили вперше, вони зазнали цензури, і тепер вони вийшли такими, якими вони були на самому початку. Тобто він здійснив до кінця відшліфував свій задум. І ці вірші прекрасні, бо вони говорять про якісь найголовніші речі, але настільки просто. Він говорить про ангелів і янголів, які оточують нас у житті, які нам допомагають у найважчі е, моменти. Він говорить про власне я, яке не варто губити у цьому житті, і наскільки це складно деколи. Як треба шукати того ключика, який він у, у нього, наприклад, ключик від найважливіших дверей до себе, до якоїсь істини, це соснова голочка. Тобто ми бачимо, з якою ніжністю він відноситься і до природи, до всього справжнього. І як він говорить про те, що не варто одягати маски. Не варто за ними губити себе, а потрібно йти щиро, без будь-яких кривд і злоби до своєї мети, а це добро. У якому завжди вам допоможуть оці янголи, які є у вас на плечі. Іван Малкович понад Дніпро гуде метро. Понад Дніпро гуде метро, і рибонці не спиться, і журиться старий Дніпро, і сон Дніпрові сниться, що є у водах дивна січ, де рибки плавничками видзвонюють як день, так ніч, неначе шабельками. Вони готуються в похід, щоб річку захистити, бо всі забруднюють її, і рибкам ніде жити. Бо знай, моя дитино, знай, ти знати це повинна. Дніпро для рибок рідний край, це їхня Україна. Тепер тебе питаю я, мій хлопчику чудовий, чи гостра шабелька твоя, чи коник твій готовий, щоб захистити ліс від сліз і рідну нашу річку, і те подвір'я, де ти зріс, і зайчика, лисичку. Ну, що ж, я бачу, ти козак. Ти, серденько, хоробре, ти підростеш, твій коник теж, і все в нас буде добре. А поки спатоньки лягай, вже рибка засинає, і сині сни старий Дніпро на хвилях колихає. Іван Малкович із янголом на плечі. Краєм світу, уночі. При господній при свічі хтось бреде собі самотньо із янголом на плечі. Йде в ніде, в невороття, йде лилійно, як дитя, і жене його у спину сірий маятник життя, щоб не вештав уночі при господній при свічі, щоб по світі не тинявся із янголом на плечі. Віє вітер вировий, виє ірод муровий. Маятник все дужче бухка, стогне янгол ледь живий. А він йде і йде, хоча вже й не дихає свіча, лиш вуста дрижать гарячі, Янголе, не впадь з плеча. Іван Малкович, подорожник, стоїть при дорозі хлопчатко в сорочці рваній. Я подорожник. Прикладайте мене до рани. Ідуть подорожні. Ніхто з них, ніхто з них не стане. Я подорожник, прикладайте мене до рани. Раз гальма завищала і вовчим оком сорочку прошито. Що ти няєшся, хлопче? А чи може набридло жити? А крізь сміх, мов крізь ножі. Хлопчик блідо ворушить губами. Я ж подорожник, прикладайте мене до рани. Е, пані Дарино, ви пишете наукові статті, займаєтеся перекладами, твори яких українських письменників вже перекладено на хорватську мову. Хто допомагає вам у цьому? Е, мені дуже приємно, що зараз е, у Хорватії досить інтенсивно ведеться переклад української літератури на хорватську мову, і тут ми можемо також завдячувати Юрію Лисенку, котрий і як дипломата, як і е, поет, дуже багато зробив для того, щоб літературні хорватські кола е, зацікавити якраз українською темою. Е, і він допоміг, щоб багато перекладів було реалізовано. Він надихає, допомагає, радить, підштовхує. І вдалося завдяки його рекомендаціям і якимось порадам Е, дійсно здійснити е, кілька перекладів. Е, серед них я би виділила, по-перше, це переклади Алекса Павлишина, які він робить це і Стельмах, це і Олександр Ірванець, і багато інших. Збірки також Едиція Божічевич та Фрактура перекладають сучасних українських авторів, таких як Андрухович. Тут і е, Дамір Пешорда переклав е, е, Андруховича 12 12 перстена перстенова хорватською. Також перекладена Оксана Забушко, її два романи. Перекладений Олександр Ірванець ще. Е, перекладені, і Андрій Курков е, з російської, е, і багато інших. Є ще кілька проєктів, тобто над цим постійно працюється, є плани. На майбутнє ще перекладати, і я сподіваюся, таким чином дуже багато українських авторів стануть відкриттям для хорватів, і хорвати будуть читати українську літературу. Одна із цікавих сторінок української історії це легенди про козаків-бандуристів. Їхні вірші, пісні, думи залишаються актуальними і сьогодні. Розкажіть нам, будь ласка, про ці історичні події в історії України. Одна із таких трагічних, але і героїчних сторінок української історії е, це історія українських дум. Е, козаки, запорозькі козаки, котрі не могли більше воювати, все одно розповідали про те, як вони воювали з легендарними е, козацькими отаманами, з гетьманами. І розповідали цю історію, оспівували її речитативом у супроводі, музичному супроводі кобзи, бандури або ліри. І фактично так виникла оця прекрасна унікальна українська традиція кобзарства, коли сліпі кобзарі е, подорожували Україною у супроводі е, маленьких хлопчиків-поводирів. І ходили від села до села і розповідали про героїчне минуле українського народу. Вони ж надихали самих козаків перед походами, розповідаючи про те, якими славними були їхні попередники як хоробро боронили свою землю, звільняли бранців з турецької неволі. І ось вони подорожували усією Україною. Фактично, вони були енциклопедією української історії, українського героїчного минулого. Вони говорили е, звичайним українцям про те, якою вони є прекрасною і сильною нацією як вони продовжують вести цю боротьбу, і щоб не забувати, що вони герої, що вони борці. І фактично це було те, що підіймало е, дух українства по всій Україні. Е, якраз через такі настрої, які поширювали, і через ту історію, яку кобзарі розповідали усім е, людям, е, їх переслідували. Їх переслідувала царська Росія. Е, сам е, інструмент бандури і кобза вважався крамольним інструментом, фактично забороненим. А кобзарів і бандуристів та лірників вважали волоцюгами, як таких їх повинні були арештовувати, тому їх переховували. Люди, знаючи про це, все одно не відмовлялися, приймали їх у своїх хатах кожного вечора. Кобзар переночував би в якомусь селі, зустрівся, розповідав би, е, співав думи, а далі продовжив наступного дня свою подорож Україною. Далі ситуація складалася теж не найкраще, тому що вони продовжували говорити, навіть коли вже Січ фактично вмерла після цього періоду руїни, вона була зруйнованою. Кобзарі продовжували розповідати про, про це минуле і говорити, хто ми є такі, що ми українці, ми козаки, ми борці. І у радянські часи ця традиція продовжилася, бо кобзарі мали свої таємні школи, у яких вони виховували своїх учнів. Учні е, повинні були вчитися від трьох до п'яти років, і це була дуже серйозна наука. Вони ставилися відповідально до свого покликання. Але у радянські часи вирішили знищити все українське, і крім оцього сумнозвісного голодомору геноциду відбувся ще інший геноцид, коли хотіли знищити саме серце української е, української культури, української свідомості і ідентичності. А це культура, українська інтелігенція, українських науковців розстрілювали відбулося ось це розстріляне відродження. А перед тим, фактично одночасно з голодомором, мав відбутися страшний злочин це геноцид української культури супроти кобзарів. Радянська влада зробила це дуже хитро і підло. У Харкові е, взимку е, з 33 на 34 рік зібрали нібито усіх кобзарів на конгрес на якому кобзарі повинні були співати, їхні пісні мали записувати на грамофон, на плівку, а також записати тексти усіх е, дум. Так було сказано кобзарям. Приблизно 300 кобзарів, фактично з усієї України, приїхали на цей конгрес. Більше ніж 250 відразу після відкриття були розстріляні під Харковом, а решту пішли етапом на Сибір. Такий страшний удар хотіли завдати українській культурі, бо знали, якщо знищать думи, знищать українську пам'ять, знищать українську е, історію, те все, що знають і носять кобзарі у своїх думах. На щастя, це не вдалося докінчити. Цей страшний злочин не був докінчений, тому що декілька кобзарів таки не приїхали з різних причин на ці на цей страшний конгрес. І вони далі вчили своїх учнів підпільно, вчили і продовжували свою справу. І тільки вже пізніше, у 80-х роках, ті, які вижили, перенесли свої знання е, новому поколінню, і ви могли вивчати бандуру у Українській музичній академії. Організовували цілі капели бандуристів, і ця традиція продовжується тепер як на академічному рівні, так і на народному. Отже, традиція не зупинилася, бо і зараз ви можете побачити кобзарів, котрі подорожують Україною, співають свої пісні. А що найголовніше, вони продовжують свою місію. Бо я побачила, я була страшенно вражена. Вони дійсно роблять те, що робили раніше. Вони на передовій зараз на лінії вогню е, у е, Донбасі теж співають нашим військовим. І на закінчення нашої розмови одне напутнє побажання для українців Хорватії стара українська діаспора зробила величезну справу разом з церквою, за яку е, всі українці можуть дійсно сказати тільки низький уклін і повага вам за те, що ви зберегли традицію. У той, у той час, коли в Україні багато речей було заборонено, ви як могли плекали ту мову, свою віру і культуру. Е, але асиміляція це процес е, страшний, повільний і незворотній, на жаль. Тому я прошу і звертаюся до усіх, е, хто вважає себе українцем. Навіть якщо ваші батьки, можливо, вже не говорять українською, будьте гордими тим, що ви українці, вивчайте українську мову. Це прекрасно, коли ви знаєте українські народні пісні і танці, коли ви знаєте, які страви їли ваші предки і притримуєтеся е, всіх звичаїв але українська мова це все-таки один із елементів нації. Можливо, ви не будете вчити мову у такому обсязі, як е, знають її в Україні. Але кожне ваше українське слово це нова перемога, це поширення оцього серця України, тому що говорити українською це зберігати Україну у своєму серці. Сьогодні у нашому ефірі була Дарія Павлешин, старший викладач кафедри україністики у Загребі. Щиро дякуємо їй на цікавій розмові і вам, нашим слухачам, на увазі. Програму підготувала і вела Тетяна Кочнєва, технічна і музична обробка Роберта Павеліча. Щирі вітання і до зустрічі в ефірі. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda за poticanje pluralizma і raznovrsnosti elektroničkih медіа.